السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد نتوم رحمة أمان زنفكية تانغو توكيزي na kuulingania Uislamu kiwaziwazi alipitia panda shuka nyingi vikwazo matusi kuadhibiwa masahaba zake na wengine kuuawa mpaka kufikia mwaka wa kumi baada al-bi'tha mtume rehma na amani zimfikie akafiwa na mkewe na ammi yake mwaka huu mashuhuri katika vitabu vya sera kama amul huzni asema ibn Sa'd fi tabaqatihi kana baina wafati khajidata wa abi talib shahrun wa khamsatu ayami baina kufa bi khadija na ammi yake mtume Abu Talib ni mwezi na siku kumi na tano watu hao wawili walikuwako ni msaada mkubwa katika kumhami mtume sallallahu alayhi wasallam bi Khadija hakuwa tu ni mke bal ni mfuasi aliyojitolea kihali na mali kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama alipopokea Ahmad kutoka bi Aisha radhiallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amanat bi iz kafara bi an-nasu wa saddaqatni iz kazzabat an-nas iz kazzabani an-nas wa wasatni maliha iz haramani an-nasu mtume aeleza manaqib na qualities nzuri za Bi Khadija asema aliniamini wakati watu waliponikufuru na kunikanusha yeye ndiye muumini wa kwanza akanisadikisha wakati watu wanikadhibisha akanikundulia katika mali yake akawa ni finansa wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakati watu walimnyima mtume sallallahu alaihi wasallam na mali hapa utaona ile alaka ya kindani baina mtume sallallahu alaihi wasallam na mkewe na je sisi kama maduati je wake zetu na sisi tuko namna gani ama ni wake ambao wasema ah muona hivi mrongo ule au ni wake mfano wa wake wa nabii Nuh na Lut dai ahitaji pakubwa msaada akiwa nyumbani ili impe msukumo akitoka nje kusukuma gurudumu la dawa mbele asiwe nje kuna upinzani na ndani kuna upinzani zaidi hano tulivu Bi Khadija alimsapoti mtume kama nabii na kama rasul na alimsapoti kama mume wake wa pili ammi yake na nani Abu Talib Abu Talib ni chifu miongoni mwa machifu wa Kikureishi alioheshimika alomsapoti mtoto wa nduguye hata kama yeye hakuamini ile kava ya ammi yake ilimpa mtume sallam fursa ya kuweza kulingania Uislamu katika mji wa maka asema ibn Hisham falamma halaka Abu Talib nalat quraish min Rasulillahi sallallahu alayhi sallam min al-adha ma lam takun tatma bihi fi hayati alipokufa ile protection ikaondoka makureish katika kumdhuru mtume katika kumuudhi mtume wakaweza kufika level ambao katika uhai wake hawakutarajia hawakuwa na tamaa wataweza kuyafanya na kufikia hata i'tarabahu safihun min sufaha'i quraish fanafara ala ra'sihi turab mpaka safihi mpuzi mtu duni thamani katika jamii atukua mtanga na kumwagia mtume kwenye kichwa chake mpaka kwenye nguo zake Mtume sallam aregea nyumbani kwake فقامت احدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي akawa mmoja katika mabinti zake akimsafisha mtume na uchafu wa mchanga alorushiwa huku yule binti akilia akiona ile hali ya babake iko namna hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akao yomwambia la tabiki ya bunayati ewe kijana changu usilie fa inna allaha mani'u abaki hakika Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi atakayemhifadhi babako ayasema haya baada ammi yake kufa mwaka huu haukuitwa amul huzni kwa sababu haya yaliyomfika mtume sallam kuwa amefiwa na mkewe akafiwa na ammi yake kwa hivyo ni personal tragedy ni msiba wa kibinafsi la umeitwa amul huzni kwa sababu mtume rehma na amani zimfikie kipindi hichi dawa ikawa haisongi mbele amefungiwa milango Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura na Naami aya 32 asema qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhina yaquluna fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allah yajhadun chenye kumhuzunisha mtume zaidi ni ule upinzani hapingwi yeye kibinafsi bali yapingwa risala ya Uislamu yapingwa nur yapingwa uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mtume akafikiria kupanua uwanja wa da'wa akazimia kulekeza dawa mji wa pili kwa umuhimu katika bara Arabu ni second capital ya Waarabu nao ni At-Taif makuraishi walikuwa kuna miji miwili mikubwa waliokuwa wakiitambua kiumuhimu na miji hii ilipewa uongozi ndio maana wakapendekeza na kupinga kwa nini Qur'ani na utume apewe mtume sallallahu alaihi wasallam yatima maskini wasipewe viongozi wawili wakubwa katika imma maka na Taif waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim kwa nini hii qurani haikuteremshiwa mtu mkubwa mmoja wa imma Taif au maka ndio mtume sallallahu akalekeza ihtimamu yake kwa mji wa Taif amepokea al-Hafidh Abu Nu'aym kutoka Urwa bin Zubair radhiallahu anhuma asema wa mata Abu Talib وازداد min al-bala'i ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam وسلم mitihani mateso ikachacha faamida ila thaqifin yarju ayuhu wa yansuruhu mtume akalekea Taif kwa lengo gani ataka nusra ataka apate support aweze kubalidhisha na kutekeleza yale aliyokuja nao kutokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mtume sallallahu akawa komite ana hamu Uislamu usimame. Haikuwa lengo lake aondoke wamani. Nishawaambia wankatafi basi. La la la la. Alikuwa kwa bidii usiku na mtana. Dini hii itadhihiri namna gani? Fawajada thalathata nafarin minhum sada taqif akakutana na machifu viongozi watatu wa kabila la Thaqif ndio kabila lilodominate au Taif kama vile makureish walivyodominate maka nao ni ndugu Abdul Yalil na Habib na Mas'ud bin Amr Mtume SAW akawalingania Uislamu Tusikizeni majibu yao namna walivyotoa Mmoja wao akasema ana asriqu thiyab al-ka'bati in kana Allah ba'athaka bi shay'in qattu Angalia jawabu za kifidhuli Ikiwa wewe Mungu kweli ankutumiliza kwa chochote basi mimi nitaiba kava na tandiko inaofinikiwa alkaaba na kwa wao alkaaba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu wa pili wallahi la ukallimuka baada majlisika hadha kalimatan wahida la in kunta rasulan la anta awamu sharafan wa haqqan min an tukallimuka wallahi sitazungumza na wewe hata neno moja ikiwa wewe kweli ni mtume basi ni mtukufu una daraja wa mimi hata kuthubutu kuzungumza na wewe na hii ni sarcastic ni stihizai watatu ajazallahu an yursila ghaira hivi Mungu anshindwa ankosa kumtuma mwingine na kumpa ujumbe huu ila wewe jawabu ikawa ni no Mtume sallallahu akawaomba wafiche yale mazungumzo yaliyopita baina yao akatoka akidhani yameisha kumbe hawa nyuma wapanga mikakati wakawa watoto wao watumishi wao wandazimu wao wakawachochea wampige mtume sallam na mawe akawa si tu ujumbe umekatiliki umekataliwa bal shakhsia yake ndani ya mji wa Taif imekuwa ni persona non grata ni mtu asotakikaniwa tena apigwe mawe atolewe mji Mtume الله katika safari hii alisuhubiana na Zaid bin Haritha Zaid akawajaribu kumkinga mtume na mawe lakini mawe ni mingi yakampiga mtume وسلم yakampasua mpaka damu ikachuruzika kiatu chake karoa damu akatolewa mpaka kitongoji cha Atwaif kwenye shamba la Utba na Sheiba bin Abi Rabi'a akakaa kwenye kivuli akapumzika <coughs> Utba na Sheiba ni makureishi wakamwona ile hali wakamsikitikia wakamtuma mtumishi wao Addas na zabibu shamba ni la mzabibu alipompa mtume sallam mtume kula akasema bismillah faajiba Addas Addas akashangaa Waarabu ni watu waishi katika ujahilia waabudu misanamu si Allah bismillah hakuna katika haja zao mtume akamwona adasa ameshangaa akamwambia min ayi ardhin anta ya adas wewe watoka wapi lazima uwe wajua uzito wa neno hili qala ana min ahli nainawa mimi natoka nainawa nainawa leo iko Iraq Mtume sallam akamwambia min ahli madinati rajuli salih Yunus bin Matta watoka kwenye mji wa mja mwema naye ni nabii Yunus bin Matta adasa kashangaa second surprise surprise ya kwanza bismillah surprise ya pili umemjuaje Yunus bin Matta Mtume swalla salam akamwambia yeye ni mtume na mimi ni mtume. Dalili kuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume rehema na amani mfikie yuko ugenini ni mnyonge yuko katika hali ngumu ainyanyua mikono yake kumomba Mola wake katika dua maarufu Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati ewe Mola na kushtakia wewe udhaifu wa nguvu zangu angekuwa ana nguvu angepambana nao wasingeweza kumfura mayo wa qillata hilati na uchache wa hila zangu angekuwa ana hila angezikwepa angehepa yali asingemfikia wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin anta rabbul mustadhafina wa anta rabbi Mwenyezi Mungu ndiye wa kulalamikiwa na kushtakiwa na kuombwa kila ukiwa katika hali ngumu hali hii hakuna msaada wa mwanadamu waweza kumsaidia amekuwa agharauliwa pamoja kuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam tasawwar daraja yake kwa sisi lau tungemuona tungekuwa namna gani lau tungekuwa siku hiyo je tungekubali atibwe mawe anta rabbul mustadhafina wa anta rabbi wewe ni mola wa wanyonge na ni mola wangu ila man takiluni wanitegemezea nani ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri kwa mtu wa mbali kwa adui uliompa uweza juu yangu mimi yatosha kwa mgeni kuhisi unyonge ugenini lakini yuko ugenini kwa hali ya unyonge ya kukataliwa ya kushambuliwa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali angalia upeo wa unyenyekevu kwa Mola wake angalia upeo wa tabhia na sacrifice kwa Mola wake kwa yote haya yaliyonifika madamu hukunikasirikia sijali ولكن عافيتك هي awsa'u لي lakini msamaha wako ni mkundufu kwangu mimi a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahulla alayya saqatuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik najilinda na nuru ya dhati yako inayozagaa na kuondoa kiza na yakatengenea mambo duniani na akhera najilinda na kushukishiwa na ghadhabu zako na hasira zako na kunyenyekea na kubembeleza na kuomba mpaka utakaponiridhia bimaana ikiwa hayero nifika ni kama sehemu ya kukubembeleza wewe uwe radhi na mimi hivi ndivyo twafaa tuwe kwa Mola wetu hivi ndivyo mja afanye nyekee kwa muumba wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aitikia maombi ya mtume wake katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka kwa Bi Aisha radhiallahu anha mtume rehma na amani zisikia sema farafa'tu ra'si fa idha ana bi sahabatin qad adallatni asema nkinyanyua kuangalia mbingu tahamaka naona kuna kiwingu kimeni ziba juu asema fanadhartu fa idha fiha jibrilu alayhi salam fanadani fanadani faqala inna allaha qad sami'a qawla qaumaka lak wama raddu alayka kitahamaka mwana jibril alayhi salam amlingania mtume rehma na amani zimfikie kwa Mwenyezi Mungu amesikia jawabu na response ya watu wako kwa wewe wakad ba'atha ilaika malaka aljibali litaamurahu bima shita fihim na Mungu amemshukisha malaika wa majabali toa oda toa amri ataitekeleza malaika wa majabali amtolia mtume salamu amwambia ya Muhammad fama shita in shita an utbika alaihimul akhshabaini ukitaka Taif uko kati ya majabali mawili makubwa Abu Qubais na Jabal al-Ahmar ukitaka majabali tutayaangusha juu ya mji wa Taif Mtume swalla sallam amjibu akataa kwa kusema bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah azza wa jalla wahdahu la yushriku bihi shay'a bal natarajia Mungu atoe kwenye migongo yao waumini watakompokesha yeye wala hawatomshirikisha ngalia kifua kipana cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tujiangalie sisi leo je tujitolea kwa daraja hiyo kusukuma gurudumu la Uislamu mbele je tuna subra ya kuvumilia mazito katika katika uwanja wa dawa au ni wepesi katatama amri za kufanya dawa kwa raha tumangalie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'il mursalin sayyid waladi adam ngalia leo mfika yale leo mfika ngalia usamehevu wake ngalia huruma wa, huruma yake kwa ummati wake je sisi tuna huruma na wale tunaolingania kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana walio na shida Mwenyezi Mungu atatoe shida zao walio na madeni Mungu atashikuyalipa walio wagonjwa Mungu ape shifa waliokufa Mungu warehemu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته